باب ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها باب اون چیزهایی که باطل میکنند نماز را و اون چیزهایی که باطل نمیکنند نماز را و اذا احدث في الصلاة او رعف او بدا من عورته ما يقدر على سطره بطلت صلاته و زمانی که بیوضوع شد در نماز یا بینیش خون اومد یا از عورتش ظاهر شد آنچه که میتونه اونو بپوشه نمازش چی میشه باطل میشه البته احناف در این مورد تفصیلاتی دارن مثلا در مورد بیوضوعی میگن اگر عمدی نبود خب میره وضوع میگیره و نماز رو ادامه میده در مورد مسئله ستر عورت میگن اگر به اندازه یک رکن و مسائلی خلاصه ولش کن مسئله رو اینجا حل کنیم و اذا شک فيما احرم به من الصلاة الظهر هي ام عصر بطلت صلاته میگه و زمانی که شک کرد در اون نمازی که احرامش رو گفته تکبیر احرامش رو گفته که آیا این نماز ظهر یا عصر میگه نمازش باطل میشه با مشخص بشه با تعیین بشه که این عصر یا ولو شک فی عدد ما صلى بنا على الاقل میگه اگر شک کرد در عدد اونچه که اونا رو خونده در تعداد نمازایی که خونده مثل شک کرد سه تا هستن یا چهار تا دو تا هستن یا سه تا میگه بر عقل بنا میکنه بر این میگذاره که آقا من دو تا خوندم اگه شکش بین سه رکت یا چهار رکت بود مثلا در نماز ظهر شک کرد که آیا سه رکت خوندم یا چهار میگه بنا بر سه میکنه بنا رو بر چند میکنه که یکی دیگه هم اضافه میکنه و سجده للسهو و سجده سهو میکنه احناف در این مورد تفصیلات زیادی دارن میگن اگر اولین بار بود که خب نمازش باطله اما اگر نه دفعات زیادی بود اونجا دیگه تفصیلاتی هست خب و اذا تکلم فی الصلاة عامدا بطلت اگر سخن گفت در نماز عمدی نمازش باطل میشه و ان تکلم ناسیا لها بنا اما اگر از روی فراموشی بود نمازش باطل نیست بلکه ادامه میده لم یتطاول الكلام البته میگه تا زمانی که طولانی نشده کلام و سجد للسهو قبل السلام و سجده سهو میکنه قبل از سلام خب چون سجده سهو در مذهب شوافه قبل السلام میگه بله بعضی از فقها سخن گفتن رو از مبتلات نماز میدونند ولو اینکه عمدی هم ولی قول شوافه صحیح تره خاطر که روایاتی هست شخص ندونسته بود خب ولی اون بحث طولانی نکنیم ولو التفت في صلاته ليعرف من على یمینه او شماله لم تبطل صلاته میگه اگر نگاه کرد در نمازش تا بدونه چه کسی سمت راست یا چپش هست نمازش باطل نمیشه ولو به جمعی بدنهی باطلت اما اگر تمام بدنش رو چرخوند نمازش چیه؟ باطل اگر گردنش رو این طرف اون طرف چرخون نگاه کرد دیگه باطل نیست ولی اگر کامل بدنش رو دیگه چرخوند نمازش چی میشه؟ باطل میشه ولو قتل في صلاته حية او اقربا ضربت او ضربتين بنا اگر در نمازش ماری رو کشت یا اقربی رو کشت با یک ضربه یا دو ضربه نمازشو ادامه میده این تطاول استعنف اما اگر طولانی شد رفت نیم ساعت طول کشید تا ما رو مثلا بکشه بگه اینجا استعنف نماز و از سر نه چیکار میکنه شروع میکنه و این خطأ فی الصلاة و این خطأ خطا انا خطأ با خطا فرق میکنه خطا فعل ماضیه از گامز یعنی گام زدنه و این خطأ فی الصلاة خطوتین یا خطوتین لیدفع مارا أو يتقدم إلى صف بنى میگه اگر گامی برداشت در نماز دو گام تا دفع بکنه کسی رو که از جلوش رد میشه یا دو گام برداشت برای اینکه یتقدم الى صف تا بره در صف جلو به صف بره بنا اینجا نماز رو ادامه میده و این تطاول استعنف اما اگر طول کشیدین گام زدنش دیگه نماز از سر نو شروع میکنه و نمازش باطل میشه خب و ان قرأ في قلبي كتابا اجزأته الصلاة ان قل وبطلت ان كثر او جهر میگه اگر در قلبش کتابی رو خوند منظور غیر قرآنه نمازش درسته قل اگر اون قرائتش کم بوده و بطلت ان کثر او جهر و باطل میشه اگر خوندنش زیاد باشه یا با بلند باشه احناف که کلا باطل میدونند و یجوز ان یقرأ فی الصلاة من مصحف و جائزه که در نماز از روی مصحف بخونه خب احناف خودمون هم اینو جایز نمیدونند ولو رد السلام بيده او عبث بلحيته او فكر بقلبه فكرا فاصدا أو أصلح ثوبا أو حمل صبيا أو ثقلا فهو على صلاته ولا سجود للسهو عليه ولو تجنب ذلك كله كان أخشع له میگه اگر جواب سلامو با دستش داد اگر جواب سلامو با دستش داد یا با ریشش بازی کرد عبس بلیحیته او فکر به قلبیه فکر فاسدا یا با قلبش فکر فاسدی کرد خود خب در قلب که دیگه دست انسان نیست نه یا او اصلح و یا لباسی رو درست کرد یا بچه و چیزی رو حمل کرد بر نمازش هست فهو علا صلاته بر نمازش هست منظور اینه که نمازش باطل نشده ولا سجود للسهو عليه و سجده صف هم براش نیست چون جواب دادن سلام با دست مشکلی نداره اتفاقا خیلی از فقها اینو چی میدونند سنتش هستن میدونند یعنی جائزش میدونند چیش میدونند جائز البته احناف اینو روا نمیدونند طبق آنچه که در ذهن من باقی مونده از سالهای قبلی خب تو این مسئله کمی تو ذهنم شک شد ولو تجنب ذلك كله كان اخشى له اگر از تمام این حرکات یعنی این حرکاتی که گفت میگه دوری کنه به خشوع نزدیکتر به خشوع چیه؟ نزدیکتر خاشع تره براش فإن من الخشوع ان يقبل بوجهه في القيام قصد قبلته وينظر في الجلوس الى موضع سجودي معرضا عن احوال الدنيا میگه این جزو خشوع هست که سمت شروع در قیام سمت قبلش بکنه و نگاه بکنه در نشستنش سجدگاهش رو و از احوالات دنیا روی بکنه از احوالات دنیا چکار بکنه وإذا أحرم بالصلاة ثم أعاد إحرامه ثانية بطلت صلاته میگه زمانی که احرام کرد برای نماز یعنی الله اکبر رو گفت آه؟ دوباره اومد احرام کرد بار دوم بطلت صلاته نمازش باطل میشه فإن اعاد احرامه ثالثه ان عقدت اگر تکرار کرد بار سوم احرام رو یعنی بار سوم الله اکبر کرد میگه دوباره نمازش منعقد میشه فین اعاده رابعتا بطلت بار چهارم که اومد تکرارش کرد دوباره چی میشه باطل میشه فین اعاده خامسه انعقدت یعنی بار پنجم که اومد و الله اکبر کرد بسته میشه به همین شکل یکی باطلش میکنه یا بعد از بستن الله اکبر دیگه انجام دادی باطلش میکنی دیگه انجام دادی درست دیگه به این شکل ولو نفخ او تنحنح في الصلاة وبان منه حرفان من حروف الحجاء بطلت صلاته وإن لم يبين حرفان لم تبطل اگر نفخ کرد یا تنحنح کرد و دو حرف از این آشکار گشت از حروف حجاب اصلا که کرد یا مثلا خی کرد مثلا میگم دو تا حرف از حروف حجاب براش آشکار شد یعنی از این صداش باطلت صلاته نمازش باطل میشه وإن لم يبن أما أجر حرفاني وأجر دو حرف مشخص نشد لم تبطل نمازش باطل نيست بس هناك مسألة وأنت